Naam. Kumalizia muhadhara wetu wa leo kwenye kipengele cha tatu cha uwajibu wa kuifuata manhaji ya salafu salih nitasema kwa ufupi kwanza kwamba ni wajibu juu yetu kuifuata njia hii na njia hii haina mbadala kwa hiyo hakuna khiari kwa kwani lazima mimi nifuate manhaji ya salafu bwana kwani nikiwa muislamu wa kawaida tu sitakwenda peponi suali litakuja hiyo kawaida unayokusudia wewe ni ipi kwamba ah, muislamu wa kawaida tu eh muislamu wa kawaida ni yupi kaa utafakari vizuri neno hili kwamba muislamu wa kawaida kwani lazima mimi nifuate salafi bwana kwani ikiwa muislamu wa kawaida tu kwa sababu salafi sio uislamu wa kawaida sio sasa kaa utafakari maneno yako uyapime uyaweke kwenye mizani alafu uangalie uzito unachokisema kiko katika sheria huo uislamu wa kawaida unaokusudia wewe ni upi sasa uislamu wa kawaida wa kawaida ni ule wenye wasatii ambao ni uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna ghuluu hakuna uzembe ndani yake ni ule uislamu wa sawa sawa ambao ndio uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wewe waonaje uislamu je wao walikuwa uislamu wao ni wa kawaida au ni kituko kwako lakini ule uislamu uliokuta nao baba zako na babu zako ndio waona wa kawaida sio ule wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ule ni uislamu wa kituko wa kimaajabu maajabu tafakari maneno unayozungumza na maamuzi unayotaka kuyafanya kwa sababu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini lugha ya ufupi kabisa hakuna mbadala wa manhaji hii mfumo huu hakuna njia mbadala wala hakuna khiari kwako ya kuchagua kwamba ima nichague huku au huku ni lazima kufuata njia aliyoiweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ndio maana ilipokuja kwenye Al-Qur'an kwenye sura Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala katika maelezo mengi kisha akasema akiambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie وأن hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kwanza kipengele hiki waambie watu kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni hiyo ni sehemu ya kwanza wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya na ndiyo anayotusemea na yapo ndani ya Qur'an. Na wale msizifuate njia njia nyingine. Kuna njia nyingi msizifuate hizo. Zitawafarikisheni nyinyi. Zitawagaweni nyinyi. Na matokeo yake mtaiacha njia yake. Hivyo ndivyo mnavyoamrishwa. Wasia kwa maana ya amri. Hiyo ni amri. Dhalikum wasakum bihi hivyo ndivyo mnavyoamriwa hivyo mnavyohusiwa kwamba mfanye hakuna kukata shauri ni kufuata kwa ni wajibu sasa ili kulifafanua zaidi suala hili mtume sallallahu alaihi wasallam alipokana maswahaba zake akachora mstari mpana mrefu khatta khatta tawila akachora mstari alipouchora mstari ule akawaambia hadha sabili huu mstari mnaouona hapa ndio njia yangu njia yangu iko hivi imenyoka kama rula au zaidi hii ndiyo njia yangu kisha akachora pembezoni ya mstari ule akachora mistari mingine midogo midogo hii njia kubwa alafu njia pana kisha akachora mistari midogo midogo pembeni kuliani na kushotoni pale ilipokuja wala tattabiu subula mtume swalla sallam akasema hadhihi subul hizi ndio zile njia ndogo ndogo zilizotajwa wa ala kulli sabili minha shaytan katika kila kipengele kile kichochoro kimoja kila njia moja juu yake kuna shaytan kwa njia ya kuifuata ni njia aliyotutorea mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ni wajibu juu yetu kuifuata siyo khiari anayeona kwamba ni khiari bado hajaelewa dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndugu zangu almanhaju as-salafi mfumo na njia ya kisalafi si madai kwamba kila mmoja anaweza kujidai mimi salafi sio kujidai na kujinasibu na kujibandika jina tu tunatakiwa tuwe wa kweli katika kuichukua njia hii na kuifanya ndiyo maisha yetu kiimani na itikadi kadhalika kimatendo na amali bali hata kiulinganizi na hii ndiyo njia ya haki na nyingine yoyote itakuwa ni batili tusitaki kuchagua baadhi tukayaacha mingine ni uislamu kamili na ninaposema maneno haya mtu asije akafikiria kwamba ukishakuwa wewe ni mfuasi wa madhhabi ya salafi basi tayari ushakuwa maasum min adh-dhunub kwamba wewe sasa umeshakingwa na makosa hukosei tena sio maana yake sio maana hiyo kwamba mtu sasa ataka kutaharize wewe kwa sababu ya kosa fulani ulifanya sio maana yake lakini tuzungumza kwa ile maana ya ujumla ukisoma maisha ya mtume swalla sallam na maswahaba zake utaona kwamba si maana yake ukisoma maisha ya salafu salih utaona kwamba sio maana yake na hakuna mtu ametolewa katika sunna kwa sababu ya kosa fulani alilolifanya bali ni kwa mfumo fulani aliofuata ima katika mambo ya imani na itikadi au katika mambo ya ibada tayari kashaufanya ni mfumo wake huo sio kosa fulani alilolifanya mtu fulani sasa utofautishe baina ya hili kuwa ni kosa la mtu fulani kalifanya kakosea mahali fulani na kuwa huo ndio mfumo wake yeye na watu wake mfumo wao uko hivyo mfumo wao katika kuamiliana na watu wa bidha uko hivyo mfumo wao katika kuamiliana na watawala wao uko hivyo mnanielewa anachokisema au nazungumza kimafumbo zaidi mtu akasema sasa sahaba fulani alikosea kwenye jambo fulani au fulani alifanya hivi lakini maswahaba hawakumtoa fulani hivi lakini maswahaba hawakumtoa kama utaratibu ndio atoki mtu sawa hakuna mtu atakayetoka watu wote watakuwa sana watu wote watakuwa waislamu tu unaangalia mfumo wako ni upi sawa sisi tunajua kweli umekosea au fulani kakosea bwana hili lilofanya unajua kwamba hili ni kosa tutasikiliza utetezi wako sasa ule utetezi wako ndio utakaojifanya tuambie umo au haumo Mnielewa? Tuna mmoja siku moja kwa mfano nachozungumza ni katika suala la mtu namna anavyojitetea wakati anapokosea kwa mfano labda nichukulie mfano kwa nini wewe umekunywa pombe hii si pombe hii hapana bwana mimi wajua nilijua hii ni togwa unajua togwa nilijua huu ni uji sikujua kama ni pombe ah basi bwana kama ukujua afa Allahu anka haina neno sio lakini mwingine akwambia kwani pombe ina ubaya gani yani majibu mawili tofauti na watu wamekunywa kuna ndugu yetu mmoja alikuwa atu mfano asema mtu mathalan kuna bwana mmoja alimgusa mwenzake hivi ni makalio yake alafu alipomgusa ah wewe una vitu bwana ah samani bwana nilijua mke wangu unaonaje udhuru huo udhuru na sababu aliyotoa ni mbaya zaidi kuliko kosa alilolifanya ndio hawa mashekhe hawa wanaotetea bid'a na uhizbia wataka kutetea jambo bwana sio kama mtu mtoa tu kwani yeye aelezaje katika kutoa udhuru wake yeye asemaje kosa umelifanya eh hili ni kosa ukikuta salaf mbona umefanya makosa wallahi mimi sikujua nilitatizika katika jambo hili sikujua mimi nilikuwa nafahamu kuna moja mbili tatu lakini msingi kweli wa dawa salafia jambo hili halifai kutaamali na watu wa bid'a mimi sikufikiria jambo hili kwamba kuna hivi na hivi na hivi Allah nisamee makosa lakini mwingine akwambia ah kwani kuna ubaya gani bwana sisi sote waislamu bwana eh ikhtilafu ziko hata enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuweko bwana waliambiwa kaswali kwa bani quraidha bwana eh asiswali yoyote al-asr isipokuwa Bani Quraidha bana wengine wakaswali njiani lakini hawakutoana mmm huyu mzushi harufu yatoka ya uzushi kupitia maneno yake mnaelewa anachokisema kwa hiyo turudi katika maudhui yetu nimetaka kusema nini hapa kama mko hadhir nataka kusema kitu gani mpaka nimesema maneno haya na hata ukikaa pia sema kwa sauti tu nataka kusema nini sijakaa nasema peke yangu kimfu hmm. kimfumo haupo mwenelewa ahsanta wewe mwenelewa vizuri zaidi tena jazakallahu khairan lazima tutofautishe baina ya vitu hivi wewe mfumo wako upi katika kuelekea makosa kosa ni kosa au lilolifanya si kosa kwa hiyo kuna watu wana mifumo hata kama ulichokifanya ni kitu kidogo angalia wanawazuoni kuna mwanachuoni mmoja nadhani Imam bin Kathiri nimeweka mpaka mstari sikumbuki juzu ya ngapi katika albidaya tu nihaya kuna bwana mmoja katika ahlus waljamaa jamaa alimpa mwenzake mswaki bwana piga mswaki huu ni sunna akauchukua ile mswaki akasema mimi mswaki nitaupiga akaika katika tupu yake ya nyuma kwamba nitapiga huko mswaki mswaki nini bwana yani kudharau sunna ya kupiga mswaki tu lakini yeye ameichukulia kwa kejeli na, na dharau msomeni bin kathiri yule bwana alipatwa na nini nani anajua niwe kueleza hapa hapa zaidi ya mara moja nani anakumbuka na kwenda kiushirikishi kidogo yani nashirikisha shirikisha watu nani anakumbuka mwamjua panyabuku hii kazi ya kufugua mashimo huko vyooni na wapi kwa hiyo akadharau hii hii mimi nitafanya hivi Allah akajalia akapata mimba akazaa na huko huko amezaa panya alafu baada ya siku tatu akafa kwa sababu ya kukhalifu na kuikejeli sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo jambo dogo unaweza kuliona hili ni dogo lakini tutakusikiliza wewe wasemaje wewe wachukulia hii sunna hii ndevu ndevu ndevu kama fagio wakufuru wakufuru toka kwenye Uislamu sio kwamba wewe wao kwamba ah bana sasa umekuwa bid'a ah sasa ushakufuru kwa sababu gani umeifanya istihzai sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa ikiwa wewe ndio mfumo wako huo katika kuamiliana bid'a na kuyatolea ufafanuzi matukio ni kinyume na njia ya as-salafu salih wajitoa mwenyewe kwenye njia mwenyewe kwenye njia yako kwa ni lazima sisi tubaki katika njia tufuate njia ya salafu saleh ni wajibu juu yetu lau kama si kuchunga muda na kufuata miongozo iliyowekwa basi ningeendelea zaidi ya hapa maudhui hii ni maudhui pana maudhui kubwa nimeamua kupita njia hii kwa sababu hii maudhui ili mtu azungumze kwa wasaa wake vizuri kabisa kwa mtiririko wake inatakiwa anze baada ya asr lakini ratiba zilivyo ah, mtasikiliza darasa nyingine huko siku nyingine katika simu katika mihadhara yetu mingine tunatakiwa tuzungumze kitu kwa ufupi kabisa na ufupi wenyewe ndio huu wa illa kuna mambo mengi wengi kwa nini sasa sisi tumejitokeza na kuilingania da'wa hii kama kuna watu wanasema kwamba sisi tulikuwepo tangu zamani tukilingania salafia sawa lakini tunataka kuiona ile salafia ya kweli ndiyo hiyo hakika ya manhaji ya salaf ndiyo hiyo au ni madai tu mifumo yenu nyinyi na watawala wenu mifumo yenu nyinyi na maduati wanaolingania kwenye sunna na nje ya sunna ahlul bid'ah wal mifumo yenu na jamaat jamaa za takfiri nyinyi mna msimamo gani kuhusu makhawariji na jamaa za takfiri misimamo yenu ni ipi kauli zenu ni zipi mwasemaje kuhusu mambo ya maandamano na migomo msimamo wenu ni upi mwasemaje kuhusu watawala mwasemaji kuhusu maulamaa waliosimama katika njia ya sawa njia ya haki msimamo wenu ni upi kwa wanaozuoni na walinganizi wa bidha msimamo wenu ni upi jibainisheni mkijibainisha watu watawafahamu sababu dawa iko wazi na sio masala ya kulalamika na kudai tutapewa red card tutapewa hakuna kutoa red card sisi ni nyinyi wenyewe mwajitoa katika njia mwasemaje nyinyi kuhusu watawala awe mtawala mathalan ni muislamu katika nchi ya Kiislamu msimamo wenu ni upi mtawala wa Kiislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu msimamo wenu ni upi mtawala asiyekuwa Muislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu msimamo wenu ni upi mtawala katika nchi ambayo Waislamu wana uhuru wa kuabudu na kufanya mambo yao msimamo wenu ni upi watawala na mfumo ya kinchi ambao Waislamu katika nchi hiyo hawana uhuru wa kueneza dini yao msimamo wenu ni upi bainisheni msimamo wenu bayinu lana misimamo yenu nyinyi kuhusu maandamano na migomo sisi dawa salafia tangu wakati huo huko nyuma tazungumza mambo ya maandamano na migomo ni vitu visivyofaa lakini kuna makundi jinasibisha na sunna ilikuwa ndio mifumo yao maandamano na migomo Ma, maandamano na migomo migomo ya sensa ilipita hapa na watu wanaojinasibisha kuwa ni watu wa sunna lakini wanakigeugeu leo wasema hivi leo wanasema hivi lakini dawa salafia imesimama katika msimamo wake ule ule haubadiliki na kauli zipi juu ya watu wa bid'a hao mnaataamali nao vipi na mnaishi nao vipi mtu yuko na mahawari na firaku nyingine mashia au maibadhi ndio wenzake nyinyi mtaamali naye vipi mwamchukuliaje mtu huyu wasemaje kauli yenu ipi bainisheni na nielewa anachokisema si kudai tu sasa hao kazi yao kulalamika tu kuna baadhi ya watu kazi yao kulalamika tu sisi tangu zamani salafia tangu zamani bwana sawa kama wewe ni dai ni mlinganizi wa da'wa salafia alhamdulillah khair bainisha msimamo wako kwa watu lakini talbis katika dini ni kitu kisitofaa kwa ufupi namalizia maudhui yangu kwa kusema hivi nimezungumza mambo matatu katika mazungumzo yote haya nimezungumza nukta tatu nimejaribu kuelezea asalafi salafi ni kina nani hiyo chukua nukta hizo as-salafi ni kina nani masalaf as-salafiyun na kuna as-salaf wenye kujinasibisha na as-salaf alafu kuna hao salafu wenyewe sasa as ni maswahaba na wanafunzi wa maswahaba ambao wanaitwa tabi'in na wanafunzi wa wanafunzi wa maswahaba atba'u tabi'in na wale watu walioishi ndani ya zile karne tatu bora hao wanaitwa as-salafu salih sisi tunaojinasibu na wale ni as-salafiyun ni wafuasi wa wale salaf na hakuna vibaya kujinasibisha na hilo hii nukta ya kwanza nukta ya pili ni fadla za watu kushikamana na njia hii katika fadla kubwa ni kupata ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwapa wale waliotutangulia ni radhi tutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kama sisi tutawafuata wale tutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia itakuwa ni sababu ya kuingia katika aljanna na Allah ta'ala alfirdaus alaa kwa hizi katika fadhila na aya zilizokuja na hadithi zilizokuja kutaja fadhila ni nyingi ikataja kidogo tu lakini jambo jingine ni uwajibu na ulazima wa sisi kufuata njia hiyo hakuna khiari وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kwa mtu akwambia kuna kikundi hizbu salafi ni mtu anapaparika hana cha kusema lakini sisi tunasema huu ni mfumo wa maisha yetu ya kidini na dunia tunataka tuishi katika hali hiyo tukienda na hali hizo na mfumo huo basi tutasalimika sisi wengine watakuja sasa kama nyinyi mafuata salafi eh maswahaba walikuwa wakipanda punda huyu ni mjinga wa kwanza sawa mjinga wa kwanza huyu atakiwa aeleweshwe mnaelewa sijui hajajua dini huyu muhurumieni atakiwa aeleweshwe hao ni kama wale wanaosema sasa kama hii bida mbona mafeni msikitini makapet mbona mapanda ndege kwenda hija huyu yuko mbaya katika usingizi mzito mbali hata kama kasoma mbali kabisa hajajua watu wanazungumza kitu gani ni kama vile watu wanazungumza mazungumzo ya maana afu kukurupuka alafu tutakuchangia hapo hapo watu kwa wad kwanta fi wadin akhar ndio huyu sasa azungumza vitu yani havipo kabisa havihusiani lakini kwa sababu hajaelewa ni mtu wa kumhurumia hata ukimwona amevaa kilemba kikubwa sana kilemba vazi tu siweza kwenda Uturuki na ukanunua kijilemba la Uturuki lile kubwa hivi kama umevaa watermelon hapa kichwani umevaa kama umevaa nini umevaa tikiti kubwa si umevaa tu na joho lako kwani kuna shida gani mavazi ni kuvaa ni kitu kingine na ilmu ni kitu kingine kwa hiyo katika fadla zinazopatikana ndani yake katika au wajibu ni uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia hii salafu saleh kwa mtu asije kukubaisha mbona mpandi punda mbona mfanye hivi huyo hajaelewa atakiwa akae chini asome kwa hiyo allah katika muhadhara tukufuatia kuna baadhi ya vipengele naona kama havikuelezwa hapa lakini mimi nitakuja kuvieleza allah katika muhadhara wa kesho nazo zile ni daaim za da'wa salafia misingi ambayo imejengwa juu yake da'wa salafia lakini pia nitakuja kueleza hatari ya watu kuikhalifu njia hii na matokeo yake matokeo ya watu kuikhalifu njia hii tusitarajie kheri panapotokea mukhalafa ukiuka ukiukwaji wa njia hii tusitarajie kheri tutarajie shari juu ya shari kwa ukiukwaji wa njia hii tutalaumiana tutaonyeshana vidole lakini maadamu tumeikiuka njia hii tusitarajie kheri yoyote na kheri iko kwenye kuifuata njia hii lakini pia insha Allah katika mahadhara wa kesho tutajaribu kuelezea maulama wetu waliosimama katika njia hii hasa katika zama hizi wa ila tunaweza kueleza mtiririko maulama tangu karne hizo kwa sababu wanaozoni wametaja kina Abu Hatim Ar-Razi wametaja kwenye vitabu vyao kwenye kipindi hiki alikuwepo fulani na fulani na fulani na fulani na fulani katika mji fulani na mji fulani na mji fulani kisha wakaja wakina fulani katika mji fulani na mji fulani ametaja mpaka wakati wake wakaja wengine wakataja kutoka pale mpaka wakati wao mambo yote yametajwa kwenye vitabu sasa sisi tutakatutaje katika hizi zama zetu tu maulamaa wetu waliosimama katika njia ya haki na namna watu wa batili wanavyopiga vita kwa dhulma na uadui na mingineyo allah tutakofuatia baada ya hapo kwa nyinyi shikeni na chukueni haya mambo matatu niliyowatajia nayo ni nini manhaji salafu au salafu ni kina nani usalafu wa kweli ni upi ah, fadhila za kufuata manhaji hii pamoja na uwajibu wa kufuata manhaji na njia kisa manhaji nakusudia mfumo na njia naomba kuishia hapa basi kutakuwa kuna utaratibu wa kujibu maswali aha nasema kuna baadhi ya mithalafa wao wameiacha kama vile kugomea sensa tushaacha mambo yale kwa mtusamee ndio sisi masalafi sasa sasa wamomba msamaha nani tunamuomba msamaha na kwani sisi ni kama kule madhabahuni kwamba ukishafanya makosa ukaungame kwa fulani na fulani ha? sisi wakati wa ile sensa tulisimama kwenye mimbar na majukwaa mbalimbali tukiwatahadharisha kwamba hiyo maslaki mnayokwenda nayo ya kukhalifiana viongozi wa nchi dhahiri shahir ni njia ya kipotofu sio njia ya sawa mwaweza kuwafikishia wafikishieni lakini kusema kwenye mimbar na kufanya migomo na kadha na hii si jambo la sawa tukapigwa vita magazeti yao yakaandika wakatoa kwenye maridio watupiga vita sisi hao vibaraka wa Marekani hao mtumwa na Wayahudi hao Mossad walipwa kutoka Marekani mpaka tukasema ah basi kama Marekani waamrisha watu wasome dini ikawa watu kazi yao kusomeshana dini na kuamrisha wanawake wao wa hijab na kuiweka mbali na mambo ya shubhani basi watakuwa wao ndio wenye uislamu wa kweli basi wafaa lakini hayo maneno tu mwatuambia sisi ya kidhulma hakuna ukweli huo lakini wakatutumwa wakatusema wakatusema kweli lakini sasa tukurudi nyuma wanaonyesha kwamba ile njia walioitumia ilikuwa si sawa njia ya migomo na hii njia, njia za maandamano wao sera yao hasa ni migomo na maandamano tutajua haya mambo wameyatoa wapi kwa sababu huu ndio mfumo wa dawa ya ikhwanul muslimin dunia nzima tangu ilipoasisiwa Muslim Brotherhood mfumo wao ni, ni hivyo kwa hiyo mfumo ule umeathiri katika vikundi mbalimbali katika kila nchi kwa hiyo wao hawakuingia kule bahati mbaya wameingia kimkakati na kimfumo sasa sisi tuwatahadharisha watu huo ni mfumo wa kiikhwanul muslimin si sawa sasa wasiseme kwamba wameacha mambo ya sensa waseme wameuacha uikhwani usururi wameuacha wamerudi katika njia ya sawa wazungumze kwa waislamu wabainishe kwamba jamani ile njia na ile maslaki sio ya sawa sawa ni vile walivyokuwa wanasema wale masalafi walikuwa tukiwapinga wale mmoja akaandika masalafi wasiwagayo ahlusunnah kwenye ncha ya kalamu kuna gazeti kuna gazeti fulani hivi sasa pana ncha ya kalamu pale ncha ya kalamu eh akaandika pale masalafi wasiwagae ahli sunna kwamba hawa hivi hawa hivi kutusema sisi waliokuta mashehe waliokuta mashehe ndio hao kwenye migomo na maandamano miaka ya tisini katikati hapo kuja elfu mbili maandamano yalikuwa mengi nao mashehe wengine wakishiriki tukiwaona shiriki mbele mbele kabisa tena maandamano ya vyama vya siasa na mingine yasiyokuwa hayo watu wakishiriki tuambie jamani sio mfumo huu wa dini yetu sasa hivi kweli watakuja kukataza maandamano haya haya watayakataza huku wenyewe wajisuta kwa sababu si mfumo wao si agenda yao kukataza haya mambo ya maandamano na hu, hii ndiyo njia wanaopita as-salafiyun na ndiyo agenda yao wao sio agenda wao wanadandia tu mpaka leo makhurafi za maandamano <laughs> mahizbiyun za maandamano hafai lakini wasema uongo si wa kweli mpaka warudi katika njia sawa kwa sababu mfumo walionao wao ni mfumo wa, wa hivyo katika kila nchi ukisikia kuna rabiul arabi si kiingereza mwasemaji mimi nasema rabiul arabi ambayo ilipelekea ile intifadha ya kupindua nchi nyingi za Kiislamu nchi nyingi zikapinduliwa ha? inaitwa rabiul arabi wenyewe wanasema rabiul arabi ule ni mfumo wa kiikhwani na ikhwani haijawahi kufanikiwa hata siku moja billahi alaikum hebu angalieni alipoingia muikhwan Umar al-Bashir katika nchi ya Sudan nyie mfuatilie imamu yule Umar al-Bashir na mwenzake yule Hassan Turabi wale ni maikhwani aqhah miaka 30 bwana amekaa karibu miaka 29 kufikia 30 hakuleta jambo lolote la maana kwenye nchi yake pamoja na utajiri alionao mpaka ameondolewa kwenye madaraka na ameingia kimapinduzi jafari Numeri amepinduliwa lakini wao wamesimamia uikhwani tu uikhwani tu yule Hasan al-Turabi ni murshidi wa ikhwani muslimin mtu mkubwa na ndiye aliandaa yale mapinduzi akampa kijana wake Hasan nani Umar Umar, Umar al-Bashir weka sasa ikawa shida huyu nani asikilizwe maana kiongozi kama vile ulivyokuwa mashia kuna rais alafu kuna almurshidul am aitwaje yule ayatullah al-Khamenei sasa nani wa kusikilizwa huyu au huyu akapata tabu sana mpaka akaamua kumfunga lakini hebu iangalie ile nchi yake ilipoipeleka kwa miaka 29 kwenda 30 hakuwa na khairi yoyote katika nchi yake jambo letu la maana hajafanya zaidi ya kuigawa nchi vipande vipande akawagawa watu walio nyie mfuatilizi siasa mna mambo yenu mbali na vyanzo vyenu vya taarifa ni mbali oh, vya ovyo kabisa kwa hiyo tafsiri zenu za matukio pia ni tafsiri za ovyo lakini wakawa wanapanga mambo ya kuzipindua nchi nchi fulani ipinduliwe nchi fulani ipinduliwe Misri ipinduliwe aondolewe eh, Husni Mubarak aondolewe Ali Abdullah Saleh Al-Ahmari kule Yemen aondolewe Abdul Aziz Bouteflika aondolewe yani wao kuondoa ondoa pindua pindua pindua nchi zikaharibika kabisa ndio mifumo yao hasa niambieni katika nchi zote zilizopinduliwa ambao ambazo maikhwani walikuwa na mikono wakisaidiwa na nchi za magharibi nyuma ni nchi gani ilipata faida kwa mapinduzi hayo nchi gani Libya mpaka leo tangu 2012 Yemen mpaka leo na nchi nyingine sami wala haram lakini hizi ndizo harakati za kiikhwani la khaira fiha hakuna khairi ndani yake na waandishi wake ni waongo kwa jina la Uislamu kwa hiyo hao jamaa hao watakiwa wajisalimishe katika njia sawa sawa waachane na uikhwani warudi katika njia ya haki njia ya salafu salih na maneno yao vitendo vyao vitaonyesha kwa watu kwamba sio lazima wakaungame kwa mtu fulani hakuna mambo ya kuungama kwa wewe una vyombo vya habari una njia zako za kuzungumza zungumza dawa salafia iweke wazi mfumo wako ni upi maulama wako unawarejea ni kina nani msimamo wako wewe kuhusu mambo kama haya ni upi msimamo wako kuhusu watu wa bid'a na wengine ni upi usinganganie kwamba khilafu iko watu wote duniani wanaosoma ilmu ya dini na ilmu ya usuli fiqh wajua khilafu iko lakini khilafu ziko khilafu zenye kuzingatiwa na ambazo hazizingatiwi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wa salam eti tuhusu maswali bado endelee sitosha ukisema nimulize maswali nitasema sana tosha leo inshallah kesho pengine tuweze kutoa nafasi ya maswali pengine hawa tutakuuliza sasa hivi yakajibika kesho yetu ina subra katika jambo letu wallahu ta'ala aalam leo nimeamua kupita njia hii sasa sijui imeeleweka vizuri au hapana نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك